Comhrá 1. An bhfuil an diabhal foirme don CAO comhlánaithe agat go fóill, a Pheadair? Níl, a Mháire. Tá meascán mearaí ceart orm faoi na cúrsaí éagsúla. Níl a fhios agam céard a scríobhfaidh mé síos. Tá tusa go hiontach ag an eolaíocht, go háirithe ag an bhfisic. Nár bhuaigh tú duais i gcomórtas an eolaí óig nuair a bhí tú san idirbhliain? Nach ndéanfá cúrsa eolaíochta? Tá suim agam san eolaíocht cinnte, ach níl a fhios agam cén coláiste a roghnóidh mé. Tá buntáistí agus míbhuntáistí ag baint le gach coláiste. Tá cúrsa an-suimiúil ar siúl i gColáiste na Tríonóide ach tá na pointí an-ard. Bheadh orm áit a fháil ar cíos mar go bhfuil an coláiste rófhada ó m'áit chónaithe. Nach bhfuil aon chúrsa eolaíochta ar siúl anseo i nGaillimh, a thaitneodh leat? Céard faoi chúrsa leighis? Tá rogha mhór acu ann. B'fhéidir, breathnóidh mé orthu arís. Céard fút féin, céard atá roghnaithe agat féin? Táim idir dhá chomhairle faoin leigheas nó faoin mbunmhúinteoireacht. Ba bhreá liom a bheith i mo dhochtúir. Rinne mé seachtain taithí oibre in Ospidéal na Gaillimhe nuair a bhí mé san idirbhliain agus thaitin sé go mór liom. Bhí mé ag plé le páistí óga a bhí tinn agus cheap mé gur chabhraigh mé go mór leo. Cén fáth nach gcuireann tú leigheas síos mar sin? Tá na pointí an-ard agus is cúrsa an-fhada é freisin. Chomh maith leis sin, tá an-chuid cainte sna meáin le déanaí faoi na drochchoinníollacha oibre a bhíonn ag dochtúirí óga. Bíonn orthu laethanta fada oibre a dhéanamh agus obair thar oíche freisin, agus níl an t-airgead go maith. Roghnaigh bunmhúinteoireacht mar sin. Pé rud eile a deirtear faoin mbunmhúinteoireacht, níl na huaireanta oibre fada, agus bíonn laethanta saoire iontacha acu. Agus ar ndóigh, beidh tú ag obair le páistí, rud a thaitníonn leat. Déanfaidh mé tuilleadh machnaimh air. Tá seachtain eile againn go dtí an spriocdháta, an chéad lá d'Fheabhra.